<clears throat> so, Gleb, this reminds me you've got all of my attributes in Russian. Oh, if you could przypominam o wyciszeniu albo wyłączeniu telefonów, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Okay, let's begin with prayer. Rozpocznijmy modlitwą. Father in heaven, Ojcze niebiański, thank you for being near to us. Dziękujemy, że jesteś blisko nas. And thank you for wanting to know us and for us want, uh, for us to know you. Dziękujemy, że Ty nas znasz i że chcesz, abyśmy my znali Ciebie. And for the privilege now that we have of looking at more of your attributes, your qualities, your characteristics. Dziękujemy za możliwość przyglądania się Twoim atrybutom, Twojemu charakterowi. I pray, Father, that you would guide our thinking. Prosimy, byś prowadził nasze rozmyślania. Help Uh, Paweł and I to communicate truth about your character. Pomóż mi, Pawłowi, przekazywać tą prawdę dotyczącą Twojego charakteru. And we pray that your spirit would give us the understanding that we need to know you better. I prosimy, by Twój Święty Duch dał nam zrozumienie, aby znać Ciebie lepiej. Thank you for the privilege of knowing you and having the hope of eternal life. Dziękujemy za tą szczególną możliwość poznawania Ciebie i nadzieję wiecznego życia. Please strengthen our understanding of you and thus strengthen our faith. Umacnij nas w zrozumieniu Ciebie i przez to umacnij naszą wiarę. We ask this so that Jesus would be glorified in our lives. Prosimy o to, bo pragniemy, by Jezus był uwielbiony w naszym życiu. Amen. Amen. Good. Well, it's good to see you all tonight. Dobrze was znowu widzieć tego wieczora. Uh, we had snow in Torun on Saturday. W sobotę w Toruniu zasypało nas śniegiem. And I really expected to see snow in here here in Wejherowo. I miałem nadzieję, że w Wejherowie też zobaczę śnieg. Uh, I've been instructed not to pray for snow. Ale poproszono mnie, bym nie modlił się o śnieg. Uh, it's my usual to pray for snow whenever I come in January. Zazwyczaj jak przyjeżdżam w styczniu, to modlę się, żeby spadł śnieg. But I can see by the smile on your faces that you're all hoping I don't pray for snow too. Ale po waszych uśmiechach widzę, że też nie chcecie, żebym się modlił o śnieg. Instead we get to warm ourselves with a study of the attributes of God. Będziemy ogrzewać się rozważając Boże atrybuty. And while we've just begun our study in Torin, we're finishing up in Wejherowo. I w Toruniu dopiero rozpoczęliśmy rozważania Bożych atrybutów, a tutaj już zbliżamy się do końca. If we take three attributes on this trip, jeśli tym razem w ciągu tej naszej podróży uda nam się omówić trzy atrybuty, then we just have two more. To zostaną nam tylko dwa. And our study of the character of God will come to an end. I nasze rozważanie na temat Bożego charakteru się zakończy. And that will be sad for me because I like looking at the character of God. I zawsze jest mi trochę przykro, jak kończymy, bo lubię przyglądać się Bożym atrybutom. Because the more I understand the character of God, gdyż im więcej dowiaduję się na temat Bożego charakteru, the more I appreciate his work in my life. Tym bardziej doceniam jego dzieło w moim życiu. And the more I appreciate his work in my life, a im bardziej doceniam Jego dzieło w moim życiu, the more consistent is my walk with Him out of appreciation for what He has done. tym mój, moje chodzenie z Bogiem ma taki stabilny charakter. We've studied many attributes up to this point. I do tego momentu już przyglądaliśmy się wielu różnym atrybutom. And the first one we looked at, unity. Pierwszy z nich był jeśli pamiętacie, jednością Boga. Is the one that reminds us that uh, all of his attributes act harmoniously at all times. I ta, ten element Bożego charakteru mówi nam o tym, że wszystkie Boże atrybuty stanowią jedność w Bogu i ze sobą harmonijnie współdziałają. So, as we've looked at an independent, immutable, eternal, omnipresent God, i gdy przyglądaliśmy się temu Bogu, który jest jednością, który jest niezależny, który jest niezmienny, wieczny i wszechobecny. A God who operates in harmony with all of his attributes at all times. To Bóg, który cały czas funkcjonuje w harmonii wszystkich swoich atrybutów. We've seen him to be spiritual, holy and visible. Widzieliśmy, że Bóg jest duchem, jest niewidzialny, jest święty. We've seen him as omnipotent. Jest Bogiem wszechmogącym. Truthful. Prawdomównym. Jealous. Zazdrosnym. Good. Dobrym. Omniscient. Wszystko wiedzący faithful, wierny and sovereign. i suwerenny. And when we've seen these attributes on display, i gdy widzimy to objawienie Bożych atrybutów, especially his wrath, szczególnie jego gniew, we've begun to see that he is angry with sin. To uświadamiamy sobie, że Bóg gniewa się na człowieka z powodu grzechu. But it's so comforting to us. Ale jakąż pociechą dla nas jest fakt, to see that in his love, że w jego miłości he does not allow his anger to keep him from extending his grace. Widzimy, że jego miłość nie pozwala, aby jego gniew zatrzymał go przed okazywaniem jego łaski. And not only that, but his mercy. I Ponadto jeszcze Jego miłosierdzia. All this extended toward His sinful creation. To wszystko Bóg daje swojemu grzesznemu stworzeniu. Separated from Him because of His rebellion. Stworzeniu, które jest oddzielone od Niego przez bunt człowieka. But not uh, abandoned because of his love that we see in his grace and his mercy toward us. Ale stworzenie, które nie zostało opuszczone przez Boga, porzucone przez Boga, ale stworzenie, któremu Bóg wciąż okazuje swoje miłosierdzie i dobroć. But we've mentioned his mercy tonight. I dzisiaj skupimy się właśnie na Bożym miłosierdziu. this is the attribute we're going to be examining tonight. To jest atrybut, któremu poświęcimy dzisiaj wieczorem czas. What does it mean to be merciful? Co to znaczy, że Bóg jest miłosierny? From the English, the word means to restrain from doing harm. W języku angielskim w słowniku możemy znaleźć taką definicję, że to oznacza... Y, a, bo tu po angielsku też jest, sorry. <laughs> Myślałem, że to po polsku już przetłumaczone, a to niestety dzisiaj nie mamy. Y, to znaczy powstrzymywać się przed uczynieniem komuś krzywdy. And when we look at God's mercy in the Bible, gdy przyglądamy się miłosierdziu w Biblii, we can certainly see this understanding of mercy. To możemy zobaczyć takie właśnie znaczenie miłosierdzia. But the Hebrew has a different concept behind the word. Ale hebrajskie słowo, które oznacza miłosierdzie, y, ma troszeczkę inne znaczenie. In the English Bible. I nawet w angielskiej Biblii we see this word translated as compassion many times. Wielokrotnie y, to słowo jest tłumaczone no, po polsku też jako miłosierdzie. And the Hebrew understanding of this word hebrajskie znaczenie tego słowa is the showing of sorrow to those who are in distress or in deep misery. Y, wyraża okazywanie smutku wobec osób, które znajdują się w jakiejś niebezpiecznej czy nieprzyjemnej sytuacji lub też są pogrążeni w smutku. It's an interesting word. I to jest ciekawe słowo. there's an element of emotion in this. W tym słowie jest dużo emocji. But when we look at the Greek terms, Natomiast y, w języku greckim mamy kilka słów. We see a similar understanding to the Hebrew concept. Ale one też są podobne do tego hebrajskiego słowa. The Greek uses two words to describe mercy. W języku greckim mamy dwa słowa, które opisują miłosierdzie. And the first word that's used is very similar to the Hebrew word. Pierwsze, tak jak powiedziałem, jest bardzo podobne do hebrajskiego. It means to feel sympathy with one who's in misery. Czyli y, czuć współczucie wobec osoby, która jest w jakiejś trudnej sytuacji, trudnym położeniu. And again, just like the Hebrew, we see an emotional identif identification with the one who is suffering. I podobnie jak w języku hebrajskim mamy tutaj takie emocjonalne zaangażowanie jednej osoby wobec drugiej, która cierpi. I don't think that many of us associate God with having a sorrowful, emotional uh, perspective toward those who violate His will rebelliously. I myślę, że rzadko kiedy, jeśli w ogóle, myślimy o Bogu jako o osobie, która jest emocjonalnie zaangażowana w życie tych, którzy łamią Jego wolę, i nie postępują zgodnie z Jego pragnieniem. As a holy creator, jako święty Stwórca, we correctly see Him as one who stands back from His sinful creation. E, pojmujemy Go, i to chyba właściwie, że jest e, osobą, która stoi jakby poza stworzeniem, stoi pewnej, w pewnym oddzieleniu, oddaleniu od stworzenia. And yet when we look at the mercy of God, ale kiedy patrzymy na Boże miłosierdzie, we're going to see that he draws himself closer to us rather than being repulsed. To widzimy, że Bóg zbliża się do nas raczej niż cofa się e, w jakimś, w jakimś, w jakimś poczuciu odrazy ultimately, it's interesting to see that as long as all humans are alive on this earth, kiedy przyglądamy się Słowu Bożemu, to widzimy, że tak długo jak ludzie są na ziemi, He is ultimately attempting to draw all humans closer to himself. Widzimy, że Bóg pragnie przyciągnąć całą ludzkość do siebie. And of course the way to draw yourself closer to God i abyśmy byli w stanie zbliżyć się do Boga, is to accept the grace that he offers through the death of his son on the cross through faith alone. Musimy zaakceptować łaskę, którą Bóg akceptuje nam, y, którą Bóg oferuje nam y, w dziele krzyża Jezusa Chrystusa. Calls, I tylko przez wiarę możemy tą Jego łaskę przyjąć. He calls everyone into the Uh, into a close relationship with Him. Bóg wzywa każdego człowieka do zbliżenia się do Niego i do wejścia w bliską relację z Nim. The sad reality is only a few accept that calling. Smutną rzeczywistością jest fakt, że tylko niewielu reaguje na to Boże wezwanie. Most will reject that calling in this life. Większość ludzi żyjących na tej ziemi odrzuca to Boże zaproszenie i wezwanie do społeczności z Nim. And ultimately when they die rejecting the gospel of Jesus Christ. I kiedy ludzie umierają odrzuciwszy Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, then that sorrow, that mercy that God has for his rebellious creation. To ta, to miłosierdzie, które jest w Bożym sercu, powoduje smutek w nim z powodu stanu i tego, co będzie miało miejsce z jego stworzeniem. Ends in their life at death. Kiedy ich życie kończy się taką śmiercią. And they experience the ultimate rejection of God. I wtedy doświadczą ostatecznego odrzucenia od Boga, przez Boga. Being abandoned to the eternal lake of fire. Zostaną odrzuceni od Boga, oddzieleni od Niego w tym wiecznym jeziorze płonącym ogniem. No longer a hope for redemption. Gdzie już nie ma żadnej nadziei odkupienia. What a joy then for us as believers. Jakąż więc radością dla nas wierzących who have recognized God's work to draw us to himself, którzy rozpoznaliśmy to Boże dzieło, by nas pociągnąć ku sobie. <coughs> Excuse me. And uh, to have been given the faith to accept this um, this invitation from God I for eternity. Którzy otrzymaliśmy wiarę by zaakceptować ten Boży dar, który przynosi nam wieczne życie. To remember this mercy of God as often as we can. To jest cudowność Bożego miłosierdzia, o, której, o którym powinniśmy ciągle myśleć i wracać do tego naszymi myślami, o tym wielkim Bożym miłosierdziu. When you look back in church history and look at most of the Gospels, kiedy patrzymy wstecz na historię Kościoła i patrzymy też na przesłanie y, Ewangelii. Mercy was a common New Testament greeting. Widzimy, że to słowo miłosierdzie zawierało się w takim powszechnym chrześcijańskim pozdrowieniu. Look at most of Paul's letters and most of the general epistles jak spojrzymy na listy apostoła Pawła czy listy pozostałych apostołów, there is a greeting of mercy and grace at the very beginning. Widzimy w niektórych z nich takie pozdrowienie na początku, miłosierdzie i łaska. Besides that, when we look at Matthew 5:7, Poza tym, jeśli otworzymy Ewangelię Mateusza, piąty rozdział i siódmy wiersz, it says, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy czytamy tutaj, błogosławieni miłosierni, albowiem oni dostąpią miłosierdzia. And so this verse obviously tells us this is a communicable attribute that God wants on display through those in his church. Widzimy, że jest to jeden z tych przekazywalnych atrybutów Boga, które Bóg pragnie, aby był częścią życia Kościoła. Not to be merciful jeżeli nie jesteśmy miłosierni, is not to be a good reflector of the character of God. To nie odzwierciedlamy we właściwy sposób Bożego charakteru. And Jesus has told us that he wants us to be his lights in this world. A Jezus powiedział nam, że chce, abyśmy byli jego światłem w tym świecie. Also when you go through the Gospels. Również gdy czytamy Ewangelię, you'll see this word for mercy. Zobaczymy, że to słowo, które tłumaczone jest u nas jako miłosierdzie, is used by men as an appeal to Jesus for his healing work. Jest słowem, którego wielu ludzi używa przychodząc do Jezusa, błagając go o ich uzdrowienie. If you go to Matthew 17, na przykład w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, and you're going to find beginning in verse 14 and ending in verse 21. Poczynając od wiersza 14 aż do 21. A man comes to Jesus on behalf of his son. Widzimy tutaj człowieka, który przychodzi do Jezusa, prosząc go, by uzdrowił jego syna. and his son has been victimized by a demon. Jego syn znajduje się pod wpływem, pod opresją demona. And this demon has caused many physical disfigurements uh, of this boy. I ten demon spowodował jakieś zniekształcenie ciała tego chłopca. In verse 15, w 15 wierszu the man appeals for deliverance to Jesus, ten człowiek zwraca się do Jezusa o wyzwolenie. On the basis of his mercy. W oparciu o miłosierdzie. In other words, he's saying in this verse, Jesus, please have compassion on my suffering son. Innymi słowy, ten człowiek mówi, Jezu, Panie, Zmiłuj się, okaż miłosierdzie mojemu synowi. We find a similar request in chapter 20 of Matthew. Podobną prośbę znajdujemy w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza. We see the request in verse 30. W 30 wierszu y, znajdujemy taką prośbę. And it's made on behalf of two blind men. I tutaj y, mamy dwóch ślepych. They know Jesus is near, but they can't see him. Wiedzą, że Jezus jest blisko, chociaż go nie widzą. They've had to rely on other senses in order to understand that the Lord is nearby. Polegają na innych zmysłach, wiedząc czy dowiadując się dzięki temu, że Pan jest blisko. Must have been a great crowd and they must have heard the crowd shouting or saying Jesus name. Prawdopodobnie było tam wielu ludzi i w tym tłumie różni ludzie wymieniali, czy nawet krzyczeli, wołali imię Jezusa. And so they make their request for healing. I oni, ci tych dwóch niewidomych, prosi Jezusa o uzdrowienie ich. And they cry out in the same way that this man in chapter 17 did. I podobnie jak ten człowiek w 17 rozdziale, oni też używają podobnych słów, podobnego wyrażenia. Lord, have mercy on us. Panie, zmiłuj się nad nami. Have compassion on our suffering. Okaż miłosierdzie, bo zobacz jak cierpimy. It's interesting in verse 17 to see that somebody else is asking the Lord to show compassion on someone else outside of the one making the request. W 17 rozdziale widzimy kogoś, kto prosi o miłosierdzie dla drugiego, dla kogoś innego. And in this context, it is the men who are suffering who are making a personalized request of the Lord. Natomiast tutaj w 20 rozdziale widzimy tych dwóch, którzy proszą o miłosierdzie dla siebie samych. Okay. So this word that we've looked at in these verses I to słowo, które pojawia się w tych dwóch wierszach means to feel sympathy with one in misery. Opisuje właśnie oczekiwanie takiej postawy współczucia dla tych, którzy się znajdują w tym ciężkim położeniu. But the other word that's used in the New Testament Mamy jeszcze jedno słowo, inne słowo, które pojawia się w Nowym Testamencie. Also has a very similar emotional meaning. Które też ma podobne emocjonalne zabarwienie. It means feeling pity for the misfortune of someone else. Odczuwanie współczucia wobec tych, którzy są w trudnym położeniu. Means to be sorrowful for the one who is suffering. Odczuwać smutek z powodu tego, który cierpi. And interestingly enough in Romans chapter 9 I co ciekawe, w liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale in verse 15, wierszu 15 we find both of these Greek words used in one verse. Oba te słowa greckie znajdują się w jednym wierszu. It says in verse 15, For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Dziewiąty rozdział listu do Rzymian, piętnasty wiersz. Zmiłuje się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. There's a double emphasis here. A więc mamy tutaj tak, takie podwójne podkreślenie. a double emphasis that emphasizes um, the character of God as being sorrowful for those who are in suffering. Widzimy, jak e, w dwojaki sposób Bóg mówi o swoim współczuciu i miłosierdziu, odczuwaniu smutku z powodu tych, którzy cierpią. He feels our misery. On współczuje naszej tragicznej sytuacji. He feels our misfortune. Współczuje, kiedy nie wiedzie nam się w życiu. And he's sorrowful that we have to experience this. I odczuwa smutek, że musimy przez to przechodzić. But how does God deal with this? W jaki więc sposób Bóg y, wychodzi temu naprzeciw? Co z tym robi? Well, he did deal with physical suffering in the Gospels. W Ewangeliach widzimy, że wychodził naprzeciw potrzebom y, ludzkiego, ludzkiego cierpienia fizycznego. He didn't show mercy just because they had a physical ailment. I on nie tylko okazywał miłosierdzie, dlatego że ludzie mieli jakieś problemy zdrowotne. He was looking more at what was causing the physical ailment. On raczej patrzył na powód tego fizycznego cierpienia. And ultimately all physical ailment is a result of our infirmity spiritually. I ostatecznie wszelkie nasze fizyczne cierpienie jest spowodowane naszą duchową chorobą. And so he dealt with the cause of all infirmity. Jezus zajmował się przyczyną wszelkiej dolegliwości. Our sin. Naszym grzechem. By sending his son in the form of a man to take the punishment and uh, uh, the uh, expression or that which shows our sinfulness. I Bóg posyła swojego Syna, aby umierając za nas na krzyżu, rozprawił się z przyczyną wszelkiej ludzkiej dolegliwości. And although he does show mercy to all of his creation, i chociaż Bóg okazuje swoją, swoje miłosierdzie całemu swojemu stworzeniu, In Romans 9, w liście do Rzymian w 9 rozdziale Paul is saying that there are some who receive a special measure of mercy. Apostoł Paweł mówi, że niektórzy otrzymują pewną szczególną miarę czy szczególny rodzaj miłosierdzia. Those who are the called by God. To są ci, którzy są powołani przez Boga. Those who are the ones those who are called to believe on Jesus as Savior and Lord. Ci, którzy są powołani, by wierzyć w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. And so when we look in 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Gdy więc spojrzymy na drugi list do Koryntian, e, trzeci rozdział. We see a greeting from Paul to the Corinthian church. Przepraszam, pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Which recognizes God's feeling pity for the misfortune of those who are sinners. Widzimy tutaj w tym pozdrowieniu, które rozpoczyna ten list, Boże miłosierdzie wobec grzeszników. And Paul greets the Corinthian church as those who are blessed by God the Father, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Widzimy tutaj, że Paweł wita Koryntian mówiąc błogosławiąc Boga, mówiąc błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Obviously the comfort is the gospel. E, tą pociechą, tą pociechę znajdujemy w Ewangelii. And the mercy that is shown comes as a result of God's concern for his creation his sinful creation suffering under the weight of their own rebellion. Natomiast Bóg okazuje swoje miłosierdzie grzesznemu stworzeniu, które cierpi w wyniku buntu wobec Boga. But when we back up into the book of Romans, wracając e, do listu do Rzymian, and we look at chapter 12, i jeśli spojrzymy na rozdział 12 and we look at verses 1 and 2 wiersz pierwszy i drugi which are an admonition for us to live a life that brings glory to God i to są wiersze, w których zawiera się wezwanie dla nas, byśmy żyli dla Bożej chwały. He says, I want you to live this way for one reason. I Paweł mówi, chcę, byście żyli w ten sposób z jednego powodu by recognizing the mercy of God in your life. Przez uznanie Bożego miłosierdzia w waszym życiu. If you haven't memorized this verse, it's a good verse to memorize. Jeśli jeszcze nie nauczyliście się tego wiersza na pamięć, to najwyższa pora. I urge you therefore, brothers, by the mercies of God. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boga. Paul is reminding the Romans to remember how merciful God has been in their life through the gospel of Jesus Christ. Paweł wzywa Rzymian, aby pamiętali, jak wielkie miłosierdzie Bóg im okazał w Ewangelii, w dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. And when you remember his mercy then he says to present your bodies a living and holy sacrifice. I właśnie Przez, ze względu na to Boże miłosierdzie, Paweł wzywa ich, aby składali swoje ciała jako żywą ofiarę. It's interesting for just a moment to consider a sacrifice. Tylko przez chwilkę zastanówmy się nad znaczeniem ofiary. When you were in the Old Testament, w Starym Testamencie, and you lived, uh, you worship God by sacrifice. Wielbiono Boga składając ofiary. You took an animal and killed it and then you roasted it on a fire. Zabijano zwierzę, a następnie pieczono je na ogniu. Here we're asked to be sacrifices as Christians based on the mercy of God. Tutaj natomiast my jesteśmy wzywani, aby być ofiarą dla Boga z powodu Jego miłosierdzia. But we're not asked to take our own life physically ale nie jesteśmy wzywani do tego, żeby odebrać sobie fizyczne życie. Instead we're asked to present ourselves as a sacrifice alive by living in a way that brings honor and glory to God. Natomiast, jak widzimy, jesteśmy wzywani do tego, żeby być żywą ofiarą, żeby prowadzić życie ofiarowane Bogu, które przynosi Bogu chwałę. But he doesn't just tell you what to do in verse 1. I Paweł nie tylko tutaj w pierwszym wierszu mówi, co mamy zrobić. He tells you how to do it in verse 2. Ale w drugim wierszu mówi, jak mamy to robić. You're supposed to be making a distinction between living the way the world lives and living the way God wants you to live. Musimy robić wielkie rozróżnienie i nie postępować tak, jak postępuje świat, ale postępować tak, jak Bóg chce, byśmy postępowali. says, don't be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, ale co? Przemieńcie się przez odnowienie swego umysłu. Paul's not saying to study the world to find out what not to do. Paweł nie mówi, że teraz mamy wiedzieć wszystko, co się dzieje w tym świecie, aby nie robić tego, co robi świat. But he talks about renewing your mind. Ale mówi o odnowieniu naszego umysłu. And the renewal of the mind comes by letting the word of Christ richly dwell within you. A ta odnowa umysłu następuje, gdy słowo Chrystusa mieszka w nas obficie. Learning what God wants you to do uczenie się tego, co Bóg chce, abyśmy robili. Challenging your own decision-making process. I y, zadawanie sobie pytań, kiedy podejmujemy decyzje. So that you'll make decisions that bring honor to Him rather than identify with the world itself. I w świetle tych pytań, które sobie zadajemy, podejmować takie decyzje, które będą wielbiły Boga, a nie będą powielaniem tego, co robi ten świat. But as we've looked at the meaning of both the Greek and the Hebrew words, gdy rozważyliśmy już znaczenie tego hebrajskiego i tych greckich słów, we see that there's a common theme in both languages when it comes to the word mercy. Widzimy, że jest tutaj pewien wspólny temat, wspólna myśl w tych słowach, jeśli chodzi o miłosierdzie. All three words assume a need on the part of someone else. Wszystkie te słowa y, zakładają, że ktoś jest w potrzebie. And this need is one of being relieved of misery. I potrzebą tej osoby jest ulga w ich cierpieniu. But they can also summarize the concern of those uh, in, uh, who are experiencing misfortune. I jednocześnie te słowa mówią o prawdziwej trosce y, wobec tych, którzy znajdują się w jakimś trudnym, bolesnym położeniu. And so I want to come back to a question that we've already asked and look at it in several different questions. Więc ponownie wracamy do pytania, które już zostało zadane i rozszerzymy je przez kolejne pytania. Does God suffer for his suffer or does God sorrow for his suffering creation? Czy Bóg odczuwa smutek z powodu jego cierpiącego stworzenia? And does he identify with those suffering uh, from among those he created? I czy Bóg utożsamia się w tym cierpieniu z tymi, których stworzył. And does he demonstrate sorrow for the deep distress his creation experiences? Czy Bóg w jakiś sposób demonstruje swój smutek z powodu tego tragicznego położenia, którego jego stworzenie doświadcza? And does he restrain from doing harm to his creation? I czy Bóg powstrzymuje się przed wyrządzeniem krzywdy swojemu stworzeniu, spowodowaniu cierpienia swojego stworzenia. All of these questions just are restating the definitions of the Hebrew and the Greek word and the English word too. I te wszystkie pytania, jeżeli nad nimi się zastanowimy, pomagają nam lepiej zrozumieć znaczenie tego hebrajskiego, jak i tych greckich słów, jak również tej angielskiej definicji. And yes, God does grieve for the physical misfortunes of his creation. Tak. Bóg współczuje swojemu cierpiącemu stworzeniu. But he is most concerned about the spiritual deficiency that each man experiences being born into this world as a sinner. Ale przede wszystkim Bóg skupia się na duchowej potrzebie stworzenia, na duchowej, duchowym cierpieniu i wyjściu naprzeciw tej duchowej potrzebie stworzenia. So his greatest concern więc jego największą troską is helping his creation jest przyniesienie pomocy swojemu stworzeniu to overcome the spiritual misfortune they experience as rebels against the will of God aby z Jego pomocą mogli przezwyciężyć tą duchową tragedię, w której człowiek, cała ludzkość się znalazła w wyniku buntu wobec Boga. So to better understand the mercy of God, aby lepiej zrozumieć e, miłosierdzie Boże, we need to really review some of the basics of um, uh, his gospel call. Musimy by wrócić do pewnych podstaw tego powołania, które wynika z Ewangelii. These are all reminders because I'm certain that you're all familiar with these basics. I jestem przekonany, że wszyscy znacie te podstawy, więc to jest tylko krótkie przypomnienie. But in Deuteronomy 6:5 y, w piątej księdze Mojżeszowej w szóstym rozdziale i piątym wierszu God lays out the foundation for covenant relationship with him. Bóg wylewa fundament pod relację przymierza, jaką człowiek może mieć z Bogiem. In verse 4 he identified himself as Yahweh the only God. W czwartym wierszu Bóg identyfikuje się jako Jahwe, jedyny Bóg. And in verse 5 he says, You shall love Yahweh your God with all your heart and with all your soul and with all your might. A w piątym wierszu mówi, będziesz dlatego miłował Jahwe, Twojego Boga, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej swojej siły. Remember when Jesus was asked what was the most important commandment? Pamiętacie, jak pewnego razu ktoś zapytał Jezusa, jakie jest największe przykazanie? He didn't pick one of the ten commandments. Jezus nie wybrał jednego z dziesięciu przykazań. He quoted Deuteronomy 6:5. Ale zacytował piątą księgę Mojżeszową, szósty rozdział i piąty wiersz. Love God with everything you have. Kochaj Boga wszystkim, kim jesteś. There's a commandment that we fail to live as Christians on a daily basis. A to jest przykazanie, którego jako chrześcijanie nie udaje nam się w pełni zrealizować każdego dnia. But this is God's desire for his creation. Ale to jest Boże pragnienie wobec jego stworzenia. To be recognized as the creator, abyśmy uznali Boga za naszego Stwórcę and to be loved as the Creator. I byśmy kochali Go jako naszego Stwórcę. And how did God say love could be expressed back to Him? A w jaki sposób Bóg mówi, że ta miłość do Niego ma być przez nas wyrażana? He says in John 14:15. W Ewangelii Jana 14:15 Obedience to his commandment is the expression of love to the creator. Czytamy, że posłuszeństwo jego przykazaniom jest wyrazem miłości do stwórcy. It's a motivation for those who know and love God's gospel. To jest motywacja dla tych, którzy znają i kochają Ewangelię. It's not a way of finding favor with God wypełnianie Bożych przykazań nie jest drogą do szukania Bożej przychylności. Because finding favor with God comes through believing in the work of his son. Możemy tylko znaleźć przychylność Boga wobec nas, kiedy wierzymy w dzieło, którego dokonał jego syn. And then after putting your confidence in the work of the cross, a kiedy już położymy naszą ufność w dziele krzyża, your appreciation is ex- expressed by either conforming with obedience or confessing your wrongdoing. Wtedy też wyrażamy naszą miłość do Niego przez posłuszeństwo Jego wymogom, a jeśli nam się to nie udaje, przez szczere przyznanie się do tego i wyznanie naszych grzechów. That's the way Adam and Eve were to live. taki sposób Adam i Ewa mieli żyć. And that's what they were supposed to be teaching their children to do. I tego mieli uczyć swoje dzieci, aby one też tak postępowały. Instead they rebelled against the standards of God. Natomiast oni zbuntowali się wobec Bożych wymogów. And all of their children rebelled against God and his will as well. I także wszystkie ich dzieci buntują się i buntowały się przeciwko Bożej woli. And in uh, chapter 6 verse 5 y, w szóstym rozdziale i piątym wierszu pierwszej Mojżeszowej we see a summary of man's response uh, in rebellion to the standard of God. Widzimy tutaj podsumowanie stanu ludzkości, do jakiej ludzkość doszła w wyniku buntu wobec Boga. It says that God looked down on man and saw that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Czytamy tutaj, że Bóg widział, że wielkie jest zło człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie, ciągle złe. And God's summary of man's rebellion is seen in the book of Zephaniah jeszcze znajdujemy podsumowanie e, tego stanu upadłości człowieka e, w księdze Sofoniasza. Zephaniah is one of those prophets that came at the end of the existence of Israel. I Sofoniasz to jeden z proroków, który prorokował u schyłku E, istnienia narodu wybranego. Before the Babylonian exile, zanim e, zostali wypędzeni do Babilonu na wygnanie, God is warning his people that failure to live to his glory is going to result in judgment. Bóg ostrzega swój naród, swój lud, że jeśli nie będą mu posłuszni, to źle się dla nich to skończy not only in the near future, nie tylko w najbliższej przyszłości, but when we look at verse 14 in chapter 1, ale jeśli spojrzymy na pierwszy rozdział i czternasty wiersz, a final eternal judgment upon sinful man. Czytamy tutaj o ostatecznym Bożym sądzie nad grzeszną ludzkością. Zephaniah warns in verse uh, 14 that the day of judgment is coming quickly. E, Sofoniarz ostrzega, że ten wielki dzień sądu Jahwe szybko nadchodzi. And in verse 15 Zephaniah tells us just how bad that final judgment will be. Natomiast 15 wiersz opisuje jak straszny to będzie sąd. It's a day of wrath. Dzień gniewu. A day of trouble and distress. Dzień ucisku i utrapienia. A day of destruction and desolation. Dzień zniszczenia. A day of darkness and gloom. Dzień ciemności i mroku. A day of clouds and thick darkness. Dzień obłoków i gęstych chmur. And a day of trumpet and a battle cry. Dzień trąby i okrzyku wojennego. God is coming against all mankind. Bóg przychodzi na sąd przeciwko ludzkości. This is his response to a wayward creation that does nothing but have evil intents. To jest Boża reakcja na ludzkość, która jest pogrążona w złem i ma tylko złe myśli. Because man's situation is so desperate ponieważ sytuacja ludzkości jest tak dramatyczna, we see God identifying and sorrowing for those who will experience his wrath. Widzimy, że Bóg identyfikuje się i z tą ludzkością i współczuje jej w wyniku, czy jakby w oczekiwaniu na ten nadchodzący sąd. And it's his mercy right now that restrains him from doing harm before that day of wrath. I w tym sensie jego miłosierdzie powstrzymuje go przed wylaniem tego gniewu i jakby skrzywdzeniem w tym sensie ludzkości, zanim ten dzień nastąpi. Instead of showing instantaneous disdain toward his rebellious creation, a więc zamiast natychmiast za każdym razem zareagować gniewem i sądem, kiedy stworzenie się buntuje. Yahweh expresses compassion. Jahwe wyraża miłosierdzie. And this is what he says in Psalm 103:13. To też mówi w Psalmie 103 i w wierszu 13. It says, just as a father has compassion on his children, so Yahweh has compassion on those who fear him. Tak jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Jahwe lituje się nad tymi, którzy się go boją. And if you notice at the beginning and the ending of this psalm, zauważcie, że na początku i na końcu tego psalmu it's about blessing Yahweh. Jest mowa o błogosławieniu Jahwe. Why are we blessing Yahweh? Dlaczego błogosławimy Jahwe? because his mercy, uh, he shows mercy on his children, on his creation. Między innymi dlatego, że okazuje swoim dzieciom, swojemu stworzeniu swoje wielkie miłosierdzie. He doesn't give instantaneous judgment. Nie sądzi natychmiast swojego stworzenia. He's giving an opportunity for repentance. Ale daje możliwość opamiętania się. But in verse 13 of Psalm 103. W 13 wierszu tego psalmu 103. Who does Yahweh have compassion upon? Nad kim Jahwe się lituje? It says at the end of verse 13, on those who fear him. Koniec tego wiersza mówi, że lituje się nad tymi, którzy się go boją. His ultimate compassion is upon those who reverence His name and reverence His gospel and reverence His Son. A więc ostateczne Boże miłosierdzie jest udziałem tych, którzy mają ogromny szacunek wobec Boga, wobec Jego Ewangelii i wobec Jego Syna. The Psalms are filled with the praise of the mercy of God. Psalmy są wypełnione wyrazami wdzięczności Bogu za jego miłosierdzie. And so Psalm 111 Psalm 111 begins with the words praise the Lord. Zaczyna się słowami chwała Jahwe, alleluja. And in verse 4 a w czwartym wierszu it tells us why we praise Yahweh. Czytamy dlaczego między innymi chwalimy Jahwe. It says he has made his wonders to be remembered. Yahweh is gracious and compassionate or uh, gracious and merciful. Czytamy tutaj, że pamiętnymi uczynił swoje cuda. Łaskawy i litościwy, miłosierny i litościwy jest Jahwe. In His grace, He gives re, uh, redeemed men the favor that they don't deserve. W swojej łasce wykupił ludzkość, udzielając im coś, na co nie zasłużyli. And in His compassion or His mercy, a w Jego miłosierdziu i litości, Yahweh withholds the harm that they are due. Jahwe powstrzymuje się przed daniem tego, na co ludzkość zasługuje, czyli sądu i gniewu. And again in Psalm 112. Ponownie w Psalmie 112. It begins by praising the Lord. Ten psalm rozpoczyna się od chwaleniem Boga. And in verse 4 it gives us another reason to praise Yahweh. I czwarty wiersz podaje nam kolejny przykład, dlaczego wielbimy Jahwe. It says, Light arises in the darkness for the upright. He is gracious and compassionate and righteous. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. When we see light in darkness, kiedy widzimy światło w ciemności, it's a way of saying that he uh, lights the way to show you the right way to go. To Bóg pokazuje nam czy oświetla nam właściwą drogę, którą mamy iść. I'm reminded of this in my older age. Już teraz, kiedy mam więcej <coughs> lat, to widzę to wyraźnie. In the middle of the night. W środku nocy. If I have to get up. Jeśli muszę wstać. Especially last night. Szczególnie zeszłej nocy. With curtains that cover the window and block out all light. Y, miałem zasłonięte okna i nie było zupełnie światła. If I don't turn the light on, I'm stumbling and hitting the wall to get to my destination. Y, jeżeli nie zapalę światła, to się potykam, y, uderzam w przedmioty i nie mogę dotrzeć, gdzie zdążam. But Yahweh, who's gracious and merciful, ale Jahwe, który jest łaskawy i miłosierny, makes us to see the light. sprawia, że widzimy światło so we can go untroubled from one point to another. Także bez problemu możemy przejść z jednego miejsca do drugiego. And this is the gospel of Jesus Christ. I tym światłem jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Until the gospel lights our life, dopóki Ewangelia nie oświeci naszego życia, we're like a ping-pong ball bouncing in this world of darkness. Jesteśmy jak piłeczka ping-pongowa, która odbija się w tym świecie ciemności. But he shows us with the light of the gospel how to make our way from here to the end goal, which is living in the light, in his presence, in eternity. Ale światło Ewangelii oświeca nam drogę z tego miejsca, gdzie się znajdujemy, aż do wieczności, w której będziemy bez końca żyli i radowali się Bożą światłością. We would think that Yahweh would be reluctant to show his mercy to sinful creatures. Czasami może nam się wydawać, że Jahwe z, z niechęcią okazuje miłosierdzie swoim grzesznym ludziom. Uh, the opposite is true. Ale prawda jest zupełnie przeciwna. He's eager to show his mercy. Bóg z ochotą okazuje swoje miłosierdzie. And he says this in Isaiah 30. Mówi o tym w księdze Izajasza w 30 rozdziale. You'll remember the division of Isaiah. Pamiętacie, że księga Izajasza jest podzielona na dwie części. Where Isaiah in the first 37 verses or chapters pierwszych 37 rozdziałach Księgi Izajasza and actually the first 35 chapters czy dokładnie 35 rozdziałach is telling about the judgment that's coming upon, upon his sinful creation and especially sinful Israel. Bóg zapowiada sąd, który nadchodzi nad jego grzeszące stworzenie, a w szczególności jego grzeszący lud Izrael. And so when you read through the first 35 chapters, a więc czytając pierwsze 35 rozdziału, rozdziałów Izajasza, you see a lot of judgment and condemnation. Widzimy tam wiele przejawów Bożego sądu i potępienia. But in chapter 30 verse 18 ale w 30 rozdziale i 18 wierszu you see a small ray of hope. Pojawia się niewielki promyk nadziei. He says, therefore Yahweh longs to be gracious to you. Czytamy tutaj, że Jahwe czeka, aby wam okazać miłosierdzie. And therefore he waits on high to have compassion on you. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. For Yahweh is a God of justice. Bo Jahwe jest Bogiem prawa. How blessed are those who long for him. Jakże szczęśliwi są wszyscy ci, którzy na niego czekają i go pragną. Here he is in Isaiah, the first 35 chapters. A więc w tych 31 pięciu rozdziałach Izajasza, telling the people that life is going to be hard in the future, the near future and in eternity. I Bóg y, zapowiada w tych rozdziałach, że ich życie będzie pełne doświadczeń, będzie trudne i jeszcze dalej rozciąga się na wieczność. Because they are not following his ways. Doświadczą sądu, dlatego że nie są posłuszni i nie chodzą jego drogami. And he's waiting, it says, for them to recognize his mercy. Ale widzimy, że on czeka, aby oni e, rozpoznali i uznali jego miłosierdzie. What a fitting uh, challenge for us tonight. Jakimże jest to wyzwaniem dla nas tego wieczoru. To walk out of here remembering the mercy of Yahweh. Abyśmy wychodząc z tego miejsca pamiętali jak wielkie jest miłosierdzie Boga Jahwe. And then to do as Paul said in Romans and 2. I w rezultacie żyli tak, jak Paweł nas wzywa w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszym i drugim wierszu. To present your bodies as living sacrifices to God. Byśmy poświęcali się, byśmy oddawali się Panu na ofiarę żywą showing appreciation through your obedience for the mercy that He has shown each of us. W ten sposób wyrażając naszą wdzięczność w naszym posłuszeństwie, wdzięczność za miłosierdzie, które nam okazał. In chapter 49 of Isaiah. W 49 rozdziale Księgi Izajasza. And now we're in the positive half of Isaiah. I to jest ta druga część Izajasza, która jest pełna Y, nadziei, pozytywnego poselstwa, where we're looking to the future with joy, która patrzy w przyszłość z radością. And on this journey to the millennial kingdom and then the eternal uh, state. I w tej drodze do tysiącletniego królestwa i chwalebnej wieczności. He says in verse 13, shout for joy, O heavens, and rejoice, O, o earth, Break forth into joyful shouting, O mountains, for Yahweh has comforted his people, and he will have compassion or mercy on his afflicted. Jest tutaj wezwanie: śpiewajcie radośnie niebiosa i wesel się ziemio i wy góry rozbrzmiewajcie radością, gdyż Jahwe pocieszył swój lud i zmiłował się, okazał litość nad jego biedakami. Reminders of God's mercy as a motivation for living to his glory. Kiedy pamiętamy o Bożym miłosierdziu, to motywuje nas to do życia dla Bożej chwały. And then even further in chapter 60 i dalej w księdze Izajasza w 60 rozdziale as we're building toward the conclusion of the eternal state in the millennial kingdom kiedy tutaj coraz bardziej jest opisywane to tysiącletnie królestwo i wejście w wieczność. He says, and foreigners, foreigners will build up your walls, and their kings will minister to you, for in my wrath I struck you, but in my favor I have had compassion on you. W dziesiątym wierszu mówi, cudzoziemcy odbudują Twoje mury, a ich królowie będą Ci służyć, gdyż w moim gniewie Cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad Tobą się zlituję. God wants us to remember His mercy. Bóg chce, byśmy pamiętali o Jego miłosierdziu. And so he says it consistently throughout his, uh, the, the statements of his prophets. I wielokrotnie w e, stwierdzeniach Bożych proroków znajdujemy te słowa o Bożym miłosierdziu. Paul saw this in his understanding of the Hebrew scriptures. I apostoł Paweł e, rozumiał to czytając e, hebrajskie pisma. And so in 2 Corinthians chapter 1 i w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale as he's opening up his words to the Corinthian church for the second in a second letter otwierając ten list e, słowami tego właśnie drugiego listu. He states that Yahweh is the originator of mercy. Stwierdza, że miłosierdzie bierze swój początek w Bogu Jahwe. He calls him the father or the originator of mercies in verse 3. W trzecim wierszu nazywa go ojcem miłosierdzia. But Yahweh sorrows for his sinful creation. A więc Widzimy Boga Jahwe, który współczuje swojemu stworzeniu. And there's a topic that we need to return to after we take our break. I to jest temat, do którego jeszcze wrócimy po krótkiej przerwie. And so when we come back after 10 minutes, maybe 15. Zróbmy 10, 15 minut przerwy i wrócimy. We can look at how Yahweh sorrows for his creation and how his mercy is expressed. Zobaczymy w jaki sposób Jahwe okazuje miłosierdzie swojemu stworzeniu. So we'll see you in 10 minutes. 10 minut. Ja będę dzwonił dyń, dyń, dyń. Także pijmy herbatkę, zjedzmy ciasteczko i będzie dzwonek na powrót. Well, after a refreshing break, we are back to return to our study of the mercy of God. Po krótkim odświeżeniu na przerwie wracamy do naszych rozważań Bożego atrybutu. And we left off talking about how Yahweh sor sorrows for his creation. I zakończyliśmy tą pierwszą sesję zastanawiając się w jaki sposób Bóg y, okazuje współczucie swojemu stworzeniu. And I want to take us into I zacznijmy od spojrzenia na księgę Zachariasza, chapter 10, rozdział 10 and verse 6. I wiersz 6. Because it reads, I shall strengthen the house of Judah, and I shall save the house of Joseph, and I shall bring them back, because I have had compassion on them. Czytamy tutaj wzmocnię dom Judy, i wybawię dom Józefa, sprowadzę ich z powrotem, gdyż lituję się nad nimi. And they will be as though I had not rejected them. I będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił. We need to remember where uh, Zechariah is in the history of Israel. Musimy pamiętać, gdzie Zachariasz znajduje się w historii Izraela. Israel has been in exile in Babylonia. Jest to czas, kiedy Izrael już znajduje się na wygnaniu w Babilonie. And God promised before they went into exile that he would return them to the land after 70 years. Zanim Bóg wypędził ich e, do Babilonu, zapowiedział, że po 70 latach niewoli sprowadzi ich z powrotem do ich ziemi. But naturally, after a few decades, you wonder if that promise is ever going to be fulfilled. Ale kiedy już minęło wiele lat, kilka dziesięcioleci, niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy w ogóle Bóg wypełni swoją obietnicę. And Zechariah, which is written around um, oh, 4, 470 or 460 BC. I Księga Zachariasza mniej więcej była pisana 460-470 lat przed Chrystusem. After uh, the temple has been rebuilt and the people are repopulating Israel. Świątynia została już odbudowana i ludzie y, na nowo y, zaludniają Izrael. Uh, Israel is still wondering will God be faithful to care for us, protect us, and return all of us to the land? Ale Izraelici zastanawiają się, czy Bóg będzie wierny, czy będzie nas chronił, czy będzie się o nas troszczył i czy sprowadzi pozostałych wygnańców do ziemi. And God says in verse 6 that not only will he bring them back to the land, i w szóstym wierszu Bóg mówi, że nie tylko sprowadzi ich z powrotem do, do ich ziemi, but he will unite them into one nation again after they had been divided for centuries into two nations. Ale co więcej, zjednoczy ich w jeden naród, gdyż jak pamiętacie wcześniej przez wieki byli podzieleni na północ i południe, dwa narody. Saving the house of Judah Y, Bóg nie tylko zbawia dom Judy, which was the southern kingdom, która była tym południowym królestwem, and the house of Joseph, which was the northern kingdom, ale także y, dom Józefa, czyli północne królestwo. Is a promise of God to bring them back not as separate nations but as one nation. I otrzymują obietnicę, że Bóg sprowadzi ich już nie jako dwa odrębne narody, ale zjednoczy ich w jeden naród. And they will do it because it says in verse 6 of his compassion for them, his mercy for them. I widzimy, że Bóg jest motywowany swoim, swoim miłosierdziem wobec nich, jego litością wobec nich. And when we go to Ephesians chapter 2, jeśli zajrzymy do listu do Efezjan drugiego rozdziału and look at verse 4 i przeczytamy wiersz czwarty. We see that his mercy is a driving force for his salvation of man. Widzimy też, że Boże miłosierdzie jest motywacją Boga w zbawieniu ludzkości. In verse 1 of chapter 2, w pierwszym wierszu drugiego rozdziału, man is dead in his sins. Widzimy człowieka, który jest upadły w swoim grzechu. Unable to respond to any of the promptings or the calls of God. Niezdolny, by zareagować na Boże wezwania. But in verse 4 it changes. Ale w czwartym wierszu to się zmienia. Because God being rich in mercy, it says, because of his great love with which he loved us, gdyż jak czytamy, Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował, sent his son in verses 5 through 7 to do a work that would reunite us with him. Posłał swojego syna, o czym mówi wiersz 5 i 6, i ten syn dokonuje dzieła pojednania nas z Bogiem. And he made us alive so that in verse 8 and 9 we could believe in his grace. Ożywia nas dzięki czemu możemy wierzyć w Jego łaskę. And his motivation is in verse A w czwartym wierszu widzimy właśnie Bożą motywację. He's a God who is rich in mercy. Jest to Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. A God who looks upon our situation with compassion. Bóg, który ze współczuciem patrzy na nasze położenie. Restraining from immediate judgment. I nie wylewa na nas natychmiast y, swojego gniewu. In order to give us or not give us what we deserve so that we could, he could give us what we don't deserve. I nie daje nam tego na co zasługujemy, czyli sądu, ale daje nam możliwość otrzymania tego na co nie zasługujemy, czyli jego łaskę. I just want to take us quickly to a, uh, a verse in Lamentations. I jeszcze szybciutko zajrzyjmy do jednego wiersza z Księgi Trenów. There are other examples of the mercy of God that are expressed in Psalms and Proverbs and Isaiah and Nehemiah. Widzimy te wyrazy Bożego miłosierdzia w psalmach, w Księdze Przypowieści, Izajasza i Nehemiasza. Tutaj mamy tutaj te wiersze. But the one verse that we haven't looked at, the one that is quoted most frequently when the mercy of God is discussed, ale jeden wiersz, którego jeszcze nie cytowaliśmy, to wiersz, który bardzo często pojawia się, gdy mówimy o Bożym miłosierdziu. It's found in verses 22 and 23 of Lamentations 3. Księga Trenów, y, trzeci rozdział, wiersz 22 i 23. It says Yahweh's loving kindness and Here, the word loving kindness is his covenantal gracious love. Czytamy tutaj o niewyczerpanych objawach łaski Jahwe. I to słowo tutaj łaska odnosi się właśnie do tego wyrazu Bożej miłości w oparciu o przymierze. His commitment to us, it says in verse 22, never ceases. I czytamy, że jego zaangażowanie w życie Jego ludu nigdy się nie kończy. Once God makes a promise, kiedy Bóg da obietnicę, He does not renege on that promise. Bóg nie wycofuje się ze swoich obietnic. And it says in verse 22, he is this way because of his compassions that never fail. I wiersz 22 mówi, że Bóg dlatego tak postępuje, ponieważ jego miłosierdzie nie ustaje. He recognizes our weaknesses. On e, wie, że jesteśmy słabi. And he uh, has compassion on us in our weaknesses. I lituje się nad nami i okazuje miłosierdzie wobec naszych słabości. And in fact in verse 23 his compassions are new every morning. Zobaczcie jak 23 wiersz to opisuje. Jego Y, miłosierdzie odnawia się i objawia się na nowo każdego dnia, każdego poranku. Great is his faithfulness. Wielka jest jego wierność. Many times men focus upon their unfaithfulness. Często my skupiamy się na naszej ludzkiej niewierności. And they look at themselves and say because I'm unfaithful God is going to be unfaithful to his promises. I myślimy, że dlatego, że my jesteśmy niewierni, Bóg też nie będzie wierny swoim obietnicom. He may have promised eternal life. Może i obiecał wieczne życie. But if I'm unfaithful, then he's not going to be faithful to that promise. Ale jeśli ja nie jestem wierny, no to jakże on może być wierny tej obietnicy? But here in Lamentations, I tutaj w Księdze Trenów the comfort that we receive doświadczamy pociechy. Is that a compassionate God, a merciful God? że nasz Bóg jest litościwym, miłosiernym Bogiem. A God who understands our weaknesses. Bogiem, który zna nasze słabości. Will not give us what we deserve. I nie daje nam tego, na co zasługujemy. Because of the grace that we look forward to. Dlatego, że pokładamy ufność w łasce, która przez Niego zostaje nam ofiarowana. So as we close our time tonight, a więc kończąc dzisiaj nasze rozważanie, I want to just show you how Yahweh desires to be known by his creation. Chcę, abyśmy spojrzeli jeszcze na kilka miejsc, które mówią, jak Bóg Jahwe chce być poznany w swoim stworzeniu, w pośród swojego stworzenia. There are some who would like to focus on his justice and his wrath. Niektórzy koncentrują się na Bożej sprawiedliwości i na Jego gniewie. And indeed he is presented as a God of wrath and justice in the Old Testament and in the New Testament. I rzeczywiście zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament przedstawiają Boga jako Boga sprawiedliwości i Boga gniewu. But when you focus only on his wrath and on his justice. Ale jeśli koncentrujesz się tylko na Jego sprawiedliwości albo na Jego gniewie, you fail to see His love and His grace and His mercy. to wtedy nie widzisz Jego miłości, Jego so, miłosierdzia, Jego łaski. How does God want to be remembered by the people He has made a covenant with? W jaki sposób Bóg chce, aby lud, z którym zawarł przymierze, o nim myślał i o nim pamiętał. And for this we need to go back to a verse that we're already familiar with through several of the attributes. I aby sobie o tym przypomnieć, wrócimy do wiersza, który, do którego już wielokrotnie odwoływaliśmy się, rozważając różne Boże atrybuty. And this is Exodus chapter 34 verse 6. 34 rozdział Księgi Wyjścia i wiersz szósty. Moses at the end of his 40 days with God on Mount Sinai, Mojżesz przez 40 dni przebywa z Bogiem na górze Synaj. Wants to see God. I pod koniec tego czasu chce oglądać Boga. Don't we all? Czyż nie chcielibyśmy też oglądać Boga? But God says, Moses, in your present state, you can't see all of me. Ale Bóg mówi do niego, Mojżesz, w tym stanie, w którym obecnie jesteś, nie możesz oglądać całej mojej chwały. But I'll show you a part of me. Ale pokażę ci odrobinę mojej chwały. And when he passes by in verse 6. I gdy Bóg przechodzi obok Mojżesza. He's proclaiming, not showing. Bóg ogłasza, a nie pokazuje. Yahweh, Yahweh God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth. Yahweh, Yahweh, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. What's the first attribute that God wants to be remembered as? Jaki jest pierwszy atrybut, który ma nam przypominać o Bogu? his compassion or his mercy. Jego miłosierdzie, a później jego łaska. Let's skip into the Psalms. Otwórzmy księgę psalmów. And look at uh, Psalm 86 verse 15. Otwórzmy Psalm 86 i wiersz 15. And it says, "But you, O Adonai, art a God merciful and gracious, slow to anger and abundant in loving kindness and truth." czytamy Ty zaś, Adonai, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. What is the first attribute that God wants to be remembered as? Ponownie, jaki jest pierwszy atrybut, który Bóg chce, abyśmy o nim pamiętali? A merciful God. Miłosierny Bóg. A God who shows restraint to those who deserve only harm. Bóg, który powstrzymuje się wobec tych, którzy zasługują na karę. Uh, let's look at Psalm 103. Psalm 103. And we'll look at verse 8. I spójrzmy na wiersz 8. And we've read this earlier this evening, but it says Yahweh is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness. Już go raz czytaliśmy, ale powtórzmy. Miłosierny i łaskawy jest Jahwe, cierpliwy i pełen dobroci. First attribute that he wants to be remembered as is mercy. Pierwszy atrybut, który Bóg chce, byśmy pamiętali, to Jego miłosierdzie. And then one final psalm. I jeszcze jeden psalm. Psalm chapter 40, verse 11. Psalm 40 i wiersz 11. You, Yahweh, will not withhold your compassion from me. Your loving kindness and your truth will continually preserve me. You, O Yahweh, will not withhold your compassion U nas to 12, przynajmniej tutaj w Brytyjce. Ja mam Brytyjkę, to jest 12 wiersz. It's 12 in our ah, British. Okay. To też Ty, Panie, nie odmawiaj mi swojej litości czy miłosierdzia. Łaska i wierność Twoja niech mnie zawsze strzegą. And we notice in verse 8 that he delights, the writer of the psalm delights to do the will of God. W dziewiątym wierszu e, autor tego psalmu mówi, że pragnie czynić Bożą wolę. But in verse 13 He says, Evils beyond number have surrounded me. My iniquities have overtaken me, for, so, so that I'm not able to see. Natomiast w trzynastym wierszu mówi, że jest otoczony przez liczne nieszczęścia, niezliczone nieszczęścia. Dosięgły go jego winy, tak że nie może nawet patrzeć. This is a man who is struggling between knowing what is right to do and doing what is wrong to do. To jest człowiek, który zmaga się, chce czynić dobrze, ale widzimy, że niestety przeżywa e, chwilę słabości i zmaga się z tym, że nie wychodzi mu to czynienie dobra. I to, co pozwala mu pozostać przy zdrowych zmysłach, to Boże miłosierdzie. You, in verse 12, O Yahweh, will not withhold your compassion from me. Dlatego w 12 wierszu mówi, dlatego Ty, Jahwe, nie odmawiaj mi swojej litości, swego miłosierdzia. Though I'm struggling, you will be merciful. Chociaż się zmagam, bądź miłosierny. So this leads us to the close and a definition of mercy. I to prowadzi nas do zakończenia i podsumowującej definicji. And before we get to the definition, we just need to lay a foundation or a groundwork. I zanim przedstawimy tą ostateczną definicję, jeszcze jedną musimy tutaj rzecz omówić. We've seen in these verses tonight. Widzieliśmy w tych wierszach, które czytaliśmy tego wieczoru, that Yahweh desires that we that we know that he cares deeply for us. Y, widzimy, że Bóg, Jahwe, pragnie, abyśmy wiedzieli, byli świadomi tego, że On się o nas troszczy. He identifies with the spiritual sufferings that we go through. On identyfikuje się z naszymi duchowymi zmaganiami. And he is distressed over our alienation from him. I on też przeżywa to, y, że jesteśmy oddzieleni od Niego. And he expresses this in his mercy. I przez swoje miłosierdzie Bóg to wyraża. Which we can describe then as Yahweh's expression of compassion toward those deserving only his wrath. I my opisujemy to jako wyraz Jego miłosierdzia wobec tych, którzy zasługują tylko na jego gniew. Yet he gives relief even though it's not deserved. I chociaż nie zasługujemy na to, Bóg okazuje nam jeszcze coś dobrego, daje nam łaskę. This is the God that we worship. To jest Bóg, którego czcimy. Not a God that requires that we pay for every sin after coming to Christ. Bóg, który nie oczekuje, że teraz, gdy przyszliśmy do Chrystusa, my sami zapłacimy za każdy popełniony grzech. But God who has covered our sins, ale jest to Bóg, który przykrył nasze grzechy. And asks us to remember his compassion toward us who don't deserve his grace. I chce, abyśmy pamiętali o tym, jakie miłosierdzie okazał nam, którzy nie zasługujemy na Jego miłosierdzie i na Jego łaskę. When we look at the mercy of God, gdy patrzymy na Boże miłosierdzie, it should cause us to be thankful that He does not rest on His wrath, He rests on His mercy when it comes to those who put their confidence in Jesus and His work on the cross. Powinniśmy radować się że Bóg w relacji z nami, którzy położyliśmy ufność w Jezusie, którzy pokładamy nadzieję w Nim, że Bóg nie opiera się w tej relacji z nami o swój gniew, ale o swoje miłosierdzie wobec nas. And that should cause us then to want to demonstrate our appreciation for this kind of mercy through obedience to him. I w rezultacie to powinno prowadzić nas do takiej wdzięczności, w której my wyrażamy tą wdzięczność, będąc Bogu posłuszni, pełniąc Jego wolę. Uh, I'm going to close with uh, Titus chapter 3. I zakończę czytając e, fragment e, z trzeciego rozdziału listu do Tytusa. And we're going to start in verse 4 and go to verse 7 od wiersza czwartego do siódmego. Because this summarizes the salvation of mankind by the mercy of God. Ponieważ te wiersze podsumowują zbawienie ludzkości oparte na Bożym miłosierdziu. Verse 4 says, When the kindness of God our Savior and his love for mankind appeared, Wiersz czwarty mówi, że gdy się objawiła dobroć i miłosierdzie do ludzi naszego Boga Zbawiciela. He saved us or rescued us. Zbawił nas, czyli uratował nas. Not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Nie z powodu naszych uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy. But according to his mercy. Ale dla swego miłosierdzia. And I'm going to insert the words accomplished by, the, by God's work. I tutaj możemy dodać, że to jest wyrazem Bożego dzieła. By his washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. To on odrodził nas przez kąpiel, odnowienie przez jego świętego ducha. Whom he poured out upon us richly through Jesus Christ our savior. Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, that being justified or declared righteous by His grace, abyśmy usprawiedliwieni, czyli ogłoszeni sprawiedliwymi przez Jego łaskę, we might be made heirs according to the hope of eternal life. abyśmy stali się dziedzicami wiecznego życia, którego nadzieja nam przyświeca. May we walk from this place appreciating His mercy. Obyśmy wychodząc z tego miejsca doceniali Boże miłosierdzie. And demonstrate it with a life that lives to his glory. I wyrażali to naszym życiem dla Bożej chwały. Hmm. Let's pray. Pomódlmy się. Powstańmy, proszę. Father, thank you for your great mercy. Ojcze, Dziękujemy za Twoje wielkie miłosierdzie. A compassion that looks upon our spiritual needs. To jak z litością patrzysz na nasze duchowe potrzeby. A spiritual need that we don't fully understand. Duchowe potrzeby, których nawet my w pełni nie rozumiemy. A spiritual need exemplified by our separation from you. Naszą duchową potrzebę która wynika z naszego oddzielenia od Ciebie. Uh, separated because you are holy and we are not. Oddzielenia, które jest rezultatem Twojej świętości i naszego jeszcze braku świętości. And you've looked upon our attempts as men to try and reconnect with you. I Ty widziałeś nasze ludzkie wysiłki i starania, by połączyć się z Tobą. And with pity you have looked upon our efforts to see the feebleness of that attempt. I e, z, z, z litością patrzyłeś, jak e, nieudarne były te nasze wysiłki. And the inability of those efforts to appease your wrath toward our sin. Jak te wszystkie nasze starania nie były w stanie powstrzymać e, Twojego gniewu z powodu naszego grzechu but instead you saw our need and you saw the way to correct and overcome our need. Dziękujemy, że widząc naszą potrzebę, znalazłeś też drogę, by przezwyciężyć i, i zaspokoić tę potrzebę. And you did a work that we couldn't do by sending your son to die in our place. Ty wykonałeś pracę, której my nie byliśmy w stanie wykonać, kiedy posłałeś swojego Syna, aby umarł w nasze miejsce. A complete work that accomplished, accomplished a full reconciliation with you that's given through faith alone. Doskonałe dzieło pojednania nas z Tobą, które może być naszym udziałem przez prostą wiarę. Help us to banish the thought that we can add anything to the work that Jesus has done in order to find favor with you. Zachowaj nas od myślenia, że możemy coś dodać do tego wielkiego dzieła, które Ty uczyniłeś przez Jezusa, aby pojednać nas ze sobą. And may we be um, appreciative of your mercy. Obyśmy byli pełni wdzięczności za Twoje miłosierdzie. And demonstrate it in our compliance with your standards and our pursuit of your glory in our lives i obyśmy to wyrażali w naszym postępowaniu i w zdążaniu do Twojej chwały. Amen. Amen.